հանդիպումներ իրականագործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկի հետ։ Անտունելություններ Արցախի նախագահականում եւ կառավարությունում։ Մոտ ժամանակներս նախատեսվում է Յակոմիսկի խմբի համանախագահների այցը տարածաշրջան։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Փետրվարի 3-ի ողջ օրվա ընթացքում եւ լույս 4-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում տիրել է համեմատաբար հանգիստ վիճակ։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդի առաջապահ ի տարբերություն նախորդ օրերին ձեռնարկած ականանետային հարվածների հայկական մի շարք դիրքերի ուղությամբ կիրառել են հրաձգային զինատեսակներ, այդ թվում գնդացիրներ եւ դիպուկահար հրացաններ։ Պաշտպանության բանակի դիրքապահ անձնակազմը հիմնականում ձեռնպահ է մնում համարժեք գործողություններից եւ զսպիչ քայլերի է դիմում խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 3-ին ընդունել է ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին։ Հանդիպանը քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող մի շարք հարցեր։ ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկի հետ նույն օրը առանձին հանդիպումներ են ունեցել նաեւ արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարները։ Ինչպես հաղորդում են արտգործնախարարության տեղեկատվական վարչությունից, Հանդիպման ընթացքում նախարար Կարեն Միրզոյանը եւ դեսպան Անջեյ Կասշիկը մտքեր են փոխանակել փոխադարձ հետաքրություն ներկայացնող մի շարք հարցերի, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակի եւ ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի կողմից իրականացվող դիտարկումների վերաբերյալ։ Երկուստեք կարևորվել է շփման գծում իրավիճակի կայունության պահպանումը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև իակագործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի գրասենյակի գործնեությանը վերաբերող մի շարք հարցերի եւ առաջիկա ծրագրերին։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանը եւ դեսպան Անջեյ Կավշիկը հանդիպման ընթացքում քննարկել են Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տիրող իրավիճակին եւ առաջնային գծում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի կողմից անցկացվող դիտարկումներին վերաբերող հարցեր։ Բակոս Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստան համայնքական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արավարթանյանին եւ փոխտնօրեն Արարատ Խլղաթյանին։ Քննարկվել են հիմնադրամի կողմից Արցախում իրականացվող ծրագրերի ընթացքին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Բակոս Սահակյանը կարևորել աշխատանքների պատշաճ կատարումը պահպանելով նախանշված ժամկետները։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Արավարթանյանը մասնավորապես նշել է պետք է բոլորս համոզված լինենք, որ համայնքական հիմնադրամը միշտ սատարելու է Լեռնային Ղարաբաղը եւ հենց Լեռնային Ղարաբաղի այսօրվա մշակությունների բարի կամքի արդյունքն է այս աշխատանքների փայլուն իրականացումը, քան որ ամբողջ աշխարհի հայերը տեսնում են, որ Լեռնային Ղարաբաղում ժողովուրդը իրոք ջանք ու երանգ չի խնայում, որպիսի կարողանա ստեղծել ավելի լավ պայմաններ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող բնակիչների համար։ Ժողովուրդն է կողորդորեն միշտ մասնակից լինել մեր դրամահավաքներին, ինչպես եւ արել են այս տարի, շատ ակտիվ էր Լեռնային Ղարաբաղում դրամահավաք այս ռոստամարաթոնին։ Ես հասկանում եմ, որ առանց այդ դժվարին պայմաններում ապրող մարդու համար դժվար է կատարել նվիրատվություն, բայց միշտ հիշեք, որ ձեզանից ել ավելի վատ պայմաններում ապրող մարդիկ կան եւ դուք ձեր նվիրատվությամբ ինձ մի հոգսից ազատում եք։ Արցախի հանրապետության նախագահը այսօր ընդունել է նաև Մայրություն հասարակական կազմակերպության մի խումբ անդամների կառույցի ղեկավար Հասմիկ Միքայելյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանն արձարծվել են կազմակերպության գործնեությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ինչպես նշել է Մայրություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հասմիկ Միքայելյանը, հանդիպմանը ԼՂ նախագահն ընդգծել է, որ Մայրություն հասարակական կազմակերպության կողմից կատարվող աշխատանքը պահանջված է եւ հույս հայտնել, որ նրա անդամներն այսուհետ էլ կշարունակեն իրենց հայրենանվեր գործը։ Մենք միշտ բարձրացնում ենք բնակչության հուզող հարցեր։ Դա կենցաղային, սոցիալական, բնակարանային հարցերն են, փախստականների խնդիրներն են, մեր պաշտպանության բանակի ոգսերն են, պատերազմի վետերանների։ Մեզ միշտ բավարարում է պետական մոտեցումը, մարդկային մոտեցումը նախագահի կողմից։ Բավարարում է հոգատարությունը։ Մենք խնդրել ենք այս հարցերին ուշադրությունը շատ լինի եւ նախագահը ընդունել է եւ շնորհակալություն հայտնել մեզ, ինչպես եւ մենք շնորհակալ ենք նախագահից անցկացության համար։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ինչպես հաղորդում են ԼՂ ազգային ժողովի մամուլի ծառայությունից, փետրվարի 4-ին ԼՂ ազգային ժողովի նիստերի փոքր դահլիճում տեղի ունեցել Ազատ հայրենիք Արցախի ժողովրդավարական հայ հեղափոխական դաշնակցություն շարժում 88 եւ ազգային վերածնունդ կուսակցությունների ղեկավար կազմերի հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում սահմանադրական բարեփոխումների թեմայով քաղաքական խորհրդատվություններ սկսելու հարցը։ Քաղաքական քննարկումների եւ խորհրդատվությունների ձևաչափը բաց է Արցախի մյուս կուսակցությունների համար։ Հանրապետությունում շարունակում են համայնքների ղեկավարների հաշվետվությունները։ Մարտակերտի շրջանի 4 համայնքների՝ Դրմբոնի, Կիչանի, Չլդրանի եւ Ղազանչի համայնքների ղեկավարների հաշվետվություններին ներկա էր վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պատմում է Քնար Բաբայանը։ Դրմբոնի համայնքի ղեկավար Սուրեն Շաբոյանը իր հաշվետվության մեջ առանձնացրեց գյուղի զարգացման համար առավել կարևոր ոլորտները՝ գյուղատնտեսություն, մանավանդ մեղվաբուծության զարգացում, յենթակառուցվածքներից, հանդիսությունների սրահի եւ գյուղամիջյան ճանապարհների վերակառուցում։ Base Metals Փակbaşնե տիրական ընկերության հանքարդյունաբերական գործարանում նախկինում աշխատած դրմբոնցիների մի մասը այսօր աշխատանքի կարիք ունի։ Դրմբոնի հանքը դադարեցրել է իր գործնեությունը, թե ինչպես կշահագործվեն գյուղի տարածքում գտնվող գործարանի շինությունները դեռևս հստակ չէ։ Ճակատագրական փուլում է գտնվում գյուղը, որտեղ վերջի 13 տարիներին գյուղը եղել է հանրապետության էպիկենտրոններից մեկը տնտեսական, ամենախոշոր ընկերությունը աշխատում էր այստեղ։ Տարբեր ձևով գյուղը զարգանում էր, մարդիկ ունեին աշխատանք, եկամտի աղբյուր, վերջի արդեն ամիսներին բան է փոխվում։ Ինչ փոփոխություն է կրելու, մենք միասին պետք է ձեզ հետ քննարկենք եւ որոշենք մեր անելիքները ապագայի առումով։ Վարչապետը գյուղի զարգացման հիմքում տեսնում է միայն գյուղատնտեսության զարգացումը։ Սա մեր թերությունն է եղել ժամանակին, որ ստորադասել են գյուղատնտեսությունը, հիմնական շեշտը դրել էինք հանքարդյունաբերության, բայց այսօր անհրաժեշտություն է զարգացնել եւ Պարոն Շաբյանի ելույթում նշեց, որ ինչ որ տեղաշարժ կա, բայց այդ տեղաշարժը չի կարելի համարել բավարարի։ Ինչքան էլ գյուղը զարգանա այլ ուղություններում, պետք է գյուղատնտեսությունը միշտ հիմքում ունենալ։ Չլդրանի համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղուլյանը հաշվետվության ժամանակ անդրադառնալով համայնքի խնդիրներին առանձնացրեց դպրոցի շենքի անմխիթար վիճակը եւ գյուղում խմելու ջրի խնդիրը։ Դպրոցը ունի մի շարք խնդիրներ։ Դասասենյակների պակասության պատճառով ուսումնական պարապմունքները ընթանում են երկու հերթով։ Մարզադահլիճ չկա։ Դպրոցի պատուհանների մեծ մասը փտացին, առաջի հարկի հատակը անբարոք վիճակում է, չունի խմելու ջուր եւ ընդհանրապես ջուր չունի։ Վարչապետ Արայք Հարությունյանը խոստացավ, որ կառավարությունը կաջակցի համայնքին այդ հարցերում։ Վարչապետը նշեց նաև, որ արդեն ավարտին են հասցվում Չլդրանի համայնքապետարանի համալիր շենքի շինարարությունը։ Համայնքային կենտրոնը ավարտման փուլում է, համայնքի ղեկավարը այսօր պայմանավորվել են առաջկայում գույքով համապատասխան սարքավորումներով ապահովելու են համայնք ունենալու է ժամանակակից հանդիսությունների սրահ, որը նաև կարելի է ծառայեցնել հետագայում գյուղի համանորության համար հանդիպումներ, միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով։ Կիչան եւ Ղազանչի համայնքներում նույնպես քննարկվեցին գյուղատնտեսության զարգացման հերանեկարները եւ բնակարանաշինության հարցը։ Շարունակվում են Կիլիկիա թաղամասի շինարարական աշխատանքները։ Վարչապետի խոսքով Կիլիկիա թաղամասի հետ կապված իհարկե ֆինանսավորման պատճառով մի քիչ երկարաձգվել է աշխատանքները, բայց համոզված եմ, որ միջև ամառ կավարտենք ամբողջ հնարությունը եւ ինչպես նշվեց եւ ինչպես խնդրվեց, առաջնահերթությունը իհարկե տրվելու է համայնքի բնակիչներին, աճող ընտանիքներին, բարեկարգման եւ կոյուղի հետ կապված խնդիրները ընթացքում լուծումներ կստանան։ Ինչ վերաբերում է գյուղատնտեսության զարգացման ողջունում եմ, որ ընտրում եք անասնապահություն, անասնապահության զարգացումը, բայց գիտեք, որ անասնապահություն առանց հողագործության անիմաստ է այսօր։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Մոտ ժամանակներս նախատեսվում է ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցը տարածաշրջան։ Այս մասին հայտնել է ՀԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը։ Նրա խոսքով այցի նպատակը Շվեյցարիայում նախագահների հանդիպումից հետո հետագա քայլերը որոշելն է։ հետո, Մենք հավատում ենք, որ նման երկխոսությունը կարևոր է շարունակական խաղաղության հասնելու տեսանկյունից։ Պաշտոնական Բաքուն բացահայտ դժգոհություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գծով ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի աշխատանքից այդ մասին բողոքին համակներ հղելով համանախագահների երկրների արտաքին գործերի նախարարություններ։ Այս մասին ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը հայտնում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը։ Մենք դժգոհ ենք Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքից հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, ծիծաղահարույց որակելով ԼՂ կարգավորման հարցում միակ միջնորդական մանդատը Մինսկի խմբին պատկանալու եւ ԼՂ կարգավորման բանակցություններին վնասող քայլերի կատարումից զերծ մնալու մասին Եվրոխորհրդի խորհրդանական վեհաժողովին համանախագահների ուղարկած նամակը։ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի ստեղծման օրվանից համանախագահները չեն կարողացել որևէ տեղաշարժի հասնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում ասել է նա անդրադառնալով Եվրոխորհրդի խորհրդանական վիայժողովում հակահայկական երկու բանաձևերի նախագծերի քննարկման նախաշեմին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հրապարակած հայտարարությանը։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նաև հայտնել է համանախագահների հետ հնարավոր հանդիպումների վերաբերյալ նորությունների բացակայության մասին։ Այն բանից հետո, երբ նրանք նամակ են ուղարկել Ստրասբուրգ, չեմ կարծում, թե հանդիպումը հնարավոր է, ասել է Մամեդյարովը։ Անցած տարի Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանն ունեցել է 16152 այցելու, այդ թվում 3974-ը արտերկրից։ Այս մասին ասել է Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն Մելանիա Բալայանը եւ ընդգծել, որ թանգարանը 2014 թվականին ունեցել է 15985 այցելու, որից 5473-ը արտերկրից։ Այցելուներ ունենք աշխարհի տարբեր վայրերից՝ ԱՄՆ-ից, Հոլանդիայից, Ֆրանսիայից, Լեհաստանից, Անգլիայից, Ճապոնիայից, Չինաստանից, Ավստրալիայից եւ այլ երկրներից։ Մեծ է նաեւ Սփյուռքահայերի եւ Հայաստանի Հանրապետության այցելուների հոսքը դեպի Թանգարան, ասել է Մելանիա Բալանյան եւ ընդգծել, որ այցելուների գերակշիռ մասը ԱՄՆ-ից է։ Երեք լավ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աբալյանը հանդիպում է ունեցել Արցախի ազգային փոքրամասնությունների համայնքների ղեկավարների հետ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Ներկայում Արցախում պաշտոնապես գրանցված են երկու ազգային փոքրամասնություններ ներկայացնող համայնքներ՝ ռուսական եւ հունական։ Ռուսական համայնքն ունի ավելի քան 180 անդամ, իսկ հունական համայնքի կազմը 2 տասնյակից չի անցնում։ Հանդիպմանը ներկայ էին երկու համայնքների ներկայացուցիչները։ Նարինե Աղաբալյանը խոսել է ազգային փոքրամասնությունների հետ համագործակցության ակտիվացման անհրաժեշտության մասին։ Նախատեսում ենք ակտիվ համագործակցել համայնքների հետ եւ հունական համայնքի հետ պայմանավորվեցինք, որ ամրանը հունական Վրաստանից հրավիրենք երեխաներ Արցախում հանգստանալու, որի ժամանակ նաև կկազմակերպվեն հունարենի դասընթացներ։ Ճամբարից բացի այս տարի առաջին անգամ կկազմակերպվի փոքրիկ փառատոն, որտեղ կներկայացվեն համայնքների խոհանոցները, ազգային ավանդույթները եւ այլն։ Հայ-հունական բարեկամության կենտրոնի նախագահ Կոնստանտին Իվանիդիսը համանքի խնդիրներից առանձնացնում է Մարտակերտի շրջանի Մեհմանա գյուղի վերաբնակեցման խնդիրը։ Նա առաջարկում է նախատեսվող ճամբարը կազմակերպել հենց Մեհմանա հունական գյուղում։ Եկավ գյուղը, բայց քանի գումա դատագումա, ափսոս այդ գյուղը խնդրել եք վարշապետի ցերեֆոնտոն նախագահից, որպես վերապանակեցնել մի քանի ընտանիքներ։ Դեռ կես գնաց 5-10 տարից հետո գյուղ չի մնա։ Կոնստանտին Իվանիդիսը հույսով է, որ նախատեսվող միջոցառումները համայնքի կյանքին դրական ազդեցություն կունենան։ Իր հերթին ռուսական համայնքի ղեկավար Գալինա Սոմովայի խոսքով համայնքը որևէ հիմնախնդիր չունի։ Как вы знаете, сюда русские сейчас не приезжают, это естественно. Ինչպես գիտեք, հիմա Ռուսաստանից քիչ են գալիս։ Եկողներն էլ հիմնականում աղջիկներն են, ովքեր ամուսնանում են Ռուսաստանում զինվորական կրթություն ստացող հայ երիտասարդների հետ։ Միայն Շուշիում այդպիսի երկու ընտանիք ունենք։ Մենք գլոբալ խնդիրներ չունենք, միայն ուզում ենք պահպանել ռուս Ռուսաստանի ու Արցախի ժողովուրդների միջև գոյություն ունեցող ջերմ հարաբերությունները, որը դարերի պատմություն ունի։ Յուլիա Վանյան այսօր Մարզասերների համար Հայկական ցանրամարտի պատմության մեջ չի եղել նման հաջողություն, որ 7 ցանրորդով մասնակցենք Օլիմպիական խաղերին։ Այս մասին ասել է ցանրամարտի տղամարդկանց Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Փաշիկ Ալավերդյանը, Ամփոփելով ԱՄՆ-ի Հյուստոն քաղաքում ավարտված աշխարհի առաջնությունում հայ ցանրորդների մրցելույթները։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 12-ից 17 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց